o'ttiz ikkinchi o'gdilmish alika ishik og'asining qandoq bo'lishi kerakligini aytidi o'gdilmish javob berib dedi ey ali huzur halovatda esan yasha ey xushbeil ishik og'asi naiti sodiq bo'lishi jon tini bilan xizmatga berilishi kerak qorong'u tunni ishikni yo'ritishi yo'rug' kunnimi ishitib paturishi kerak qonun qoidalarni bilib xizmat qilishi butun qiliq harakatlari muloyim bo'lishi lozim non tuzni kangri tutishi o'zibek sexiy bo'lishi kumush va oltin berib xizmatchilarni to'plashi lozim kechilik qorovulliq vaqtida o'zi yetishdan burun hamma kishining navbatchilik o'rnini ko'rsatib berishi kerak notanish yatla bosa so'rash kerak kim hushyorroq bo'lsa yenig'i totishi kerak o'rdi ishkini ko'zdan kechirib bekitgandan keyin shu kunning borliq ishlari tugigan bo'ladi yana atigan turib o'rdi ishini boshlashi kechidimi atigandimi navbatchilarni tavratmasligi kerak qobul vaqti bo'lganda xizmatchilarni xili bo'yicha to'plab ularning oldida o'zi alik huzuriga kirishi kerak o'zi ko'rinibli chiqishi ko'p turmasligi ishikda o'z o'rniga boshqa bir odamni qo'yishi lozim xizmatchilar o'z xili bo'yicha kirib ko'rinish berganda yaraydigan yoki yaramaydiganlarni ko'zdan kechirish lozim agar huzurga kirishning yo'li etilsa ishik og'asi xizmatchilarning vakili sifatida kirishi kerak xizmatchilar iltimos qilsa talab qo'ysa hojatmand kishiga yor yo'lak bo'lishi kerak ularga oltin kumush inom qilishi ba'zilariga nom unvon ba'zilariga vazifa berishi kerak tirishib so'yib xizmat qiladigan sodiq ar kim xizmat qilmay bekor yuradigan kim yaraydig'ini qaysi foydaliqi qaysi bo'ladig'ini qaysi qobiliyatli kim hammasini begiga bir birlab xabar qilishi aniq ayirib berishi va ularni o'stirishi kerak huzurdan chiqqanda yaxshi yorliq yetkazishi xizmatchilarning ko'nglini shundoq isitishi kerak saroyda o'ltiradigan turadigan yerlarni tayyorlashi hammaga o'rin tuzilishi birasimi sirti qammasligi kerak chatdan kelgan yot kishilarni kutib olishi yo'ldosh do'st tutilganlarni hurmatlashi kerak dasturxon rastlanib osh tomoq kirsa uni ko'zdan kechirishi loyiq bo'lmaganlarni cheklashi kerak shirni chiqarganda tekshirib nazorat qilishi yo'l bo'yi uningga qo'l tegmasligi kerak saroydan osh taom eshib chiqqanda bagning nazari tushgan taomni tang ulashtirib berishi lozim taomlarni necha kishiga berish kerakligini mo'lcharlashi ichkari va tashqiridagilarning birasini qoldirmasligi kerak baylarning shohratini ikki narsa yuqori ko'taradi ishkida tug'i to'rida dasthani yana shu ikki narsa saroyning ko'rkidirki bular bagning nomini yuksaldirib baxtga yo'l ochadi biri erkin kishi bo'lgan ulug' hojib bo'lsa yana biri yaromliq ishk og'asi bu ikki kishi bilan saroy ro'naq topadi bag'ning nomi va ulug'liqi atrofga yeyiladi ishik og'isi soqi to'shakchi oshpazga va tug'chilarga ko'z quloq bo'lishi lozim yana qushchi ve va her har sarayda saroyda tayyor tutishi O u manganda, çevendaz chavandoz özü bilen belli elip elib osh berishi kerak yegizib ishkizib qo'siqini to'yg'izishi quruq qaytirmasligi o'zida borini berishi kerak o'ziga bir ot bir to'n va qo'ral bo'lsa kifoya deb bilsa qog'inini ulashtirib o'zi ozroq olsa bas yot musofir kishi xizmatga kelgan bo'lsa ularni kutib olishi yotoq va ish berishi kerak hozirgi ko'ringicha avval uningga qarashi yemak ichmiki o'rni eti ham tonidan xabar elishi kerak yana xizmatchilarning holini so'rab turishi osh to'qligi va kiyim kechaklarga ko'ngil bo'lishi kerak qo'li qisqiliqdan muhtoj bo'lganlar bo'lsa ehtiyojini qamdab haqqini berish kerak kim bo'lmasin birasi sarag'i kamisa nima bo'lganligini so'rab surishtirish lozim agar og'riq bo'lsa hol so'rash kerak beko talablik qilgan bo'lsa tanbeh berish kerak bularning hammasi bakka sodiqlikdir bagning so'yinchini tilab qilinadigan ishchanlikdir xizmat qilgan ham xizmati bilan bag oldida qadrlik bo'lgan kishi nima deydi angla xizmatchi begiga sodiq bo'lishi kerak sodiq deyilguchi ishchan bo'lishi kerak ishchan mehribon sodiq qulning xizmati baylikning asosini kundan kunga mustahkamlaydi u sodiq bo'lib o'z foydasini ko'zlamaydi yaxshilik tilab har kuni bay manfaatini istaydi ozg'in foyda yetkazsa man uning quliman gul chechak ziyonliq bo'ladigan yiltizini kesaman kuyimsiz asqatmas o'g'ildan ko'ra sodiq ko'yimchan xizmatchining foydasi afzal foydasiz naf qarindishing bo'lsa uni tashla foydaliq odash tut foydasini ko'rib to'y tilni yumshoq tutish so'zni shirin qilish kerak o'zini kamtar tutishi ochiq chiroy bo'lishi lozim surin chiroy ochiq so'z kishini sovutidi Бұның тәсірі өмір бойы кәтмейді, көңілді қалыды. Бұныңғы тәқлид қылынған мұны бейтіні оқу. Сөзі білін мәнісімі түшініштік болады. İnsan sözü bilen söküp, tili bilen azar bəsə, bu soğukki ağrıq, köngülgi ot boludu. Urulgan qamçının yarısı saqıydı. Tezli pütüp getidu. Til bilen söksə, ağrıqı yılla boyu qaladı. agar bagla jangga yoki qush oviga chovgan o'ynashga yoki alni ko'rishga otlangan bo'lsa bu yerda bagni bakmi diqqat bilan kuzatish kerakki bog'in yerida beshig'i behuda palokat agar baglar palokatga peshkanlik uchraydi deyilsa ovda qush selishda safar ustida uchraydi ishonch sizlar bor bo'lsa ularni yiroqlashtirish kerak gumonliqlar bor bo'lsa ulardan hushyor bo'lish lozim ishonchlik to'g'ri mehribon va sodiq kishilar bakka yaqin yurib uning beshini qo'g'dishi lozim qo'shin qo'mondoni muhofizachi saplarini tuzadikan abchillarni to'plab ishni oxiriga yetkazishi lozim kichik mansabdikilar cho'nglarning orasiga kirmasligi yiroqda sirtda yurguchilar yaqin yo'lamasligi lozim Har kimning saraydagi o'rni qandoq bo'lsa, safardimi shundoq bo'lishi kerak, ey ulug'. Ishq og'asining sodiqligi mushundoq bo'lishi kerak, ey saxiy hukmdor. Begining menini yeb ishini qiladigan ishq og'asi ani shundoq bo'lishi kerak. Bularni men so'zladim, Alik angladi. Agar komil kishini tanlasang, bilimni ishq qilsang, Әлігнің өгділмішке суалы. Әлік әйтті, бұны еніқ ұқтым. Маңы тегішлік болған яны бір сөзіні әйтіп бә. Шүбіхісіз білесен ке, жахан бәглері әлдің әлге әлчі әвәтіду. Маңа бір мұхим сөзіні әйтіп, яны бір білім бә. Бәг бір әлдің яны бір әлге әлчі әвәтіді кен, бәглә оныңға ішініп әвәтіш үшін Әлчі болғычының өлчімі қандақ болады?